Gaur ekainak hogeita sortzi, aste artean, goberatuko dugu LGTB, mugimenduko e, ba, pertsonen nazioarteko eguna e, ospatzen e, dugula, eta honetaz hitz egiteko, gaur bertan e, antolatu diren ekimenen inguruan hitz egiteko, eta beste gai batzuen inguruan ere hitz egiteko, telefonoaren ba, beste motorrean oinatz e, mitxelena dugu, irungo Euskal Herria bilduko zinegotzia. Kaixo, egunon, oinat. Kaixo, uno, bai. Bueno, ba, esango dugu, eh? gaur eh, LGTB, mugimenduaren nazioarteko eguna dugula, eta, bueno, mondo mailan egia da, bueno, hainbat ekimen mobilizazio ugari eh, egiten direla, gure eskualdean ere, eta, bueno, lehenik eta behin esango dugu, eh, duela, eta gogoratuko dugu, eh? duela hogeita irurte, ba, hortzadar bandera irungo udeletxeari, eh? bueno, ba, eramana e, izan zen, eta lehenengo aldiz baitaren, bueno, ba, e, bandera hori, e, ikurro hori, ba, irungo udaletxean ezarri zen. Eskaera bat egon da, horatuko dugu irunda talde batek eskatu duela, e, udaletxean gail, gail lesbiana eta transexualen eskuen aldeko bandera jartzea, eta, bueno, ez eskoa izan da, ez ez dute, zer zein da zuen iritzia honi Bai, bueno, ez, esan duzun bezala, egamek e, udaletxe guztietara bidaltzen du eskaera, eta irunen bertan, ba, eskaera berezia egin zuten, e, aipatu duzun bezala, dola goi urte ere, jara egina zen, eta, bueno, urte luze hauetan, udaletxean ez bazen, udaletxeko e, eraikin publiko batean jarri izan da, e, urdaren diaplazan dagoen bueno, hospitala zarrean, baina urten, bueno, bereziki berriro ere, ba, eskaera egin da udaletxeko balkoian jartzeko eta erabakia ez ezko izan da eta argudio e, ondirikan gabe ez, e, esan ez e, jaietan e, gaudela udaletxeko balkoia ba, jaietarako apaindu dagoela eta bertan ba, ikur hori jartzea ez dutela egokia ikusten, beraz bueno, udaletxeko beste ere batean jarriko dela eta urten ere e, hospitalzaran jarriko dela gukarri daukagu bueno, jaietan baldin bagaudere ba, e, aldarrikatzeko eta borrokan e, egoteko eguna badela gaurkoa ekainaren eh, 28arena eta un pentsatzen genuen e, udaletxeko balkoia naiz eta udaletxeko balkoia ba jaietarako e, dekoratuta egon bertan egon zitekeela arazorikan gabe hortzadar e, bandera baina ez dala izan eta bueno ba gozera mailen bilera gehiengoak beste eremu batean kokatzea onartu zuen jakin daiteke ez dakit bozen amaie e, bilkura horretan, bueno, egia da erretarrak ez, ez, dugula parte hartzen, ez gode bertan, e, jakin daiteke nork e, defenditu zuen ba, bertan ez e, jartzea e, bandera hori? Bueno, gehien bat, e, alkateren aldetikan etorri zen, e, eta ulertu eta alkateren aldetikan etorri eta bai alderri sozialista eta baita e, alderri zertzaldeare, ba, erabaki horren alde zeudela, e, eh, alderri populareko kidea e, eh, etzegoen, eh, egia esan, e, bozera bileran gaia e, etzegoen gai zerrendan, eta guk talde bezala ba, eskaera hori jaso genuela adiraziz, ba, genekilako beste talde guztiek ere jaso zutela mai gainean jarri genuen, eta egia esan, e, ba, bueno, udal gobernutik zuzenean esan zen, etzela, etzela udaletxean jarriko, eta gero ba e, e, alduguke baitzuen jarrerarik saldu lertuta bueno jarriko zela baina horrekin nahikoa zela ukarri izan genuen guretzako ba udaletxeko balkoian egon beharreko ikurba zela bestelako e, egun batzuetan e, nazioarteko egunetan e, egiten den bezala ez bai martxoan 8 eh azaroren bosta, bata bueno badire egun batzuk guk uste dugu udaletxeko balkoia dela e, ikur horrek egon bar duen lekua Bueno, e, momentu honetan guk gutxen ez ez dugu jaso irungo daletxetik inolako informaziorik ez nunko katuko duten eh, azaltzeko ez da, bueno, ba, erabaki horren inguruko ba, xetasunak e, eh, azaltzeko Dena den, e, zeiter dietan, gaur bertan, San Juan e, plazan, hau da, errekoetxearen aintzinean Elgarreteratze bate deitua da, gora askatasun sexuala, hautsi mugak leheloarekin, eta Euskal Herria bilduk bat egiten du ba, bueno, mobilizazio honekin. Bai ez, e, daukagu e, Euskal Herri anitz bat eta e, eskubide guztiak errespetatzen dituen Euskal Herri bat eraiki nahi dugula, pertsona guztiak e, askeak e, izango diren Euskal Herri bat eta bide horretan egiten diren deialdi guztiekin ba bat egiten dugu eta gaurkoa e, bide horretan doa, e, kolektibo honen, e, mugimendu honen e, eskubideak e, errespetatzeko eskaera egiteko alkarretaratze bat egiten da, gaurko egunean jai egun bezala e, ulertzen den, baina borroka egunerako ere bezala ulertzen den kainaren hogeita sortzian, ba, horrekin bat egiten dugu uste dugulako ala izan behar dela, eta herritar guztiak deitzen ditugu parte hartzera bakigu jaitan gaudela, baina jaitan ere balako ba, eguna e, tartean dagoelarik, baldarrik ere egin beharra dago, eta uste dugu aurten gainera, barrazoi ba, gehiagorekin San Juan plazaren aurrean, ba, bueno, ez, aldarrikatuz e, ikur horrek ba, San Juan plazan udaletxean eh, balkoian egon barko lukeela, eta gutxinez balkoian ez baldin badago, ba, tarte txiki batez eh, udaletxeko plazan egongo da gaurkoan ikurra aldarrik hori egin. Ba, oso bueno, mm, beste, kon, beste gai bat, aipatuko dizut, e, jakin izan dugunez hori bai, e, hor udaletxeko komunikazio e, eh, bueno, eh, gabineteak edo departamentuak helera digu ba San Pedro eta San Martzial egunarekin udal korporazioa berezegi zeregin ofizielak eh, beteko dituela jaietako egun garrantzitsu ba hauetan eta bueno, zeregin ofizial hoien artean badibidez hogeita bederatzean San Pedro eguneko ekitaldi nagusia e, bueno, udal batza egoki e, formatua formatu iria, musika bandak, txistu erun udal bandak, bueno, azken finean, e, diru denez, udal batzako zinegotzi gaztenak eraman e, beharko luke, e, bueno, ba, izan beharko zuen e, paper e, garrantzitsu bate, bueno, ekitaldi, eliz, kizun, e, ekitaldi honetan, aurten Podemoseko da izan bar zen baina bera estatu duenez bueno irungo alderdi sozialistako sinegotzi bat izango izango da ikusten dugu berriro ere ohiturak tradizioak e, bueno hor ba, kontrajarriak direna eta baita ere estabilda sortzen dutela baita ere e, udal gobernuan eta udaletxean baitan Bai, ez, e, eh, argita garbi, ez genean, eh, bueno, e, eh, mene ordezkaritza bat baldin bagerare e, bakoitzak bere pentsamendua ditu, lehena aipatzen duen bezala, herri aske batean bizi nahi dugu, gaurkoan <laughs> aldarrikapen egun bat badaukagu, mugimendu batek e, ala hartu zolako gaurko eguna, baina guk ere aldarrikatzen dugu, ez, e, bueno, erligio e, askea, bakoitzak nahi duenan pentsa ezala, gu, gure kasuan ere ez dugu parte hartzen, e, mezan, bai, e, ibilaldian eta ondorengo e, aurrezkuan, baina ez mezan, eta ba, irudi, ba, bueno, ez, e, alduguko bozera maiak gaztena denak, ba, erabaki duela, e, mezan parte zartzea, eta libreki berak e, erabaki hori hartuta, ba, bigarren gaztenari pasatzaio, eta zugezaten zenun bezala, ba, bai, ba, e, tradizioak aldatu daitezke, ohiturak aldatu daitezke, eta norbanakoaren e, e bueno, pentsaeraren eta eskubi horretan e, e, kontuan eukita, ez azkenean ukarri daukagu guk e, asieratikan... e, gure taldeak alako oita bederatzean, mezara sartzea libre uzten dugu zinegotzi bakoitzari, gure kasuan ez gara e, iru zinegotziak gaur egun ez gara e, elizala sartzen, baina argi dagoena da bakoitzak bere ideiak dituela, bere pentsaera dituela, bere erriko batean pentsa dezakela, dozine txide dezakela, eta bukorrez dugu inorri aterikan izten. Baina argi dago, baiet, bajaitan, e, gauzak aldatu daitezkela, eta gutxienez kasu honetan, e, aldaketa hori eman daitekela. Eta bueno, erritar guzti esan, e, gure aldetikan, beste eragile batzuekin batera, ba, e, eskaera egin dugu, la instituzio mailan ez ezagun parte hartu, ba, gura gobernuak ofizialki udal instituzio, udalak instituzio bezala parte hartzen duen, e, ekinmen horietan parte hartzea, hau da, mesan ez parte hartzea eskatu dugu aurten, ez da onartu hartu ere, e, udal gobernuaren aldetikan argi esaten zuten ez ez, parte hartu behartzela, instituzio bezala, eta baita alderri popularrak ere, e, kasu honetan e, alduguk e, ez zuen ala ikusten, Eta bueno, horretan ere urratsak eman beharko ditugu. Azkenean e, udaletxea e, herritar guztien instituzioa delako eta ez horiek eh, batzuena. Beraz, eh, horre ere lan eh, desiente daukagu eta bide horretan ere lanean jarraituko du. Hori da, eh? San Pedro egunan elizkizunak, ekainaren hogeita marrean San Martzal egunarekin baitare elizkizunak izango dira, mendeetako botoa, eh, betetzera joango dira, aurten ere, eh, esan bezala, bueno, udal gobernoko kideak, eta errepikautuko da egora eh, lehenoa aipatu duguna, ba, si se puede aldugo, eh, taldeko da ba, esan du eset, bera, ez duela horretan parte hartuko, eta Mikel Maestro eh, zinegotzea izango da. Beraz, bueno, ba, guzti horrekin eh, gelditzen gara, ez daki zerbait gehiago gehitu nahi duzun. Tatozen e, eh, bai. eguna badakigu, ba, bueno, ja, hemen dik eh, aurrera, eh, bueno, ba, irungo ja, San Pedro, San Martzeal, bestea, bestetan guzti zen eh, garela, ez daki zerbait e, nahi duzun, horri buruz, beste ba, Ba, disfruta ezala jendeak, disfruta ezala berdintasunean, eta egin ditzagula irungo jaiak, ba, jai ez batzuk, eta jai egun hauetan ba, ongi pasatzea eta benetan, ba, bueno, ez, e, kalean ibiltzea eta kaleak eh, gureak direla e, adieraztea eskatzen diet herritar guztiei. Ba, ongi oinatze guzti horrekin galditzen gara eskermila. Zuei